انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینجا خراسان است دا خراسان ده بس خراساندن است شنونده های رادیو صدای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان جهانیان صبح را الله بشب رساني دي وحمد زان الله است هيج معبودي بجز الله كي يقطع و شريكي ندارد وجود ندارد پادشاہی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آن چی در این شب است و خیر آن چی بعد از آن است را از تو می طلبم و اشر آن چی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد به تو پناه می برم الهی من استم بدی و بدیهای پیری به تو پنامی بر بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو پنامی بر سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تحت سرپرستی المطلب بعد از وفات آمنه مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپرستی او را عبدالمطلب بر عهده گرفت عبدالمطلب از هیچ گونه مهر و عطوفت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم دریغ نمی ورزید و او را بسیار دوست داشت و نوازش می کرد و حتی او را از فرزندان خودش هم بیشتر دوست می داشت چرا که می دانست آینده درخشان و روشن در انتظار اوست در سایه خانه کعبه برای عبدالمطلب زیرانداز پهن کردند و پسرانش گرداگرد آن می نشستند تا عبدالمطلب بیاید و بر روی آن زیرانداز بنشیند و هیچ یک از آنها به خاطر احترام عبدالمطلب برای آن زیرانداز نمی نشستند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه سن و سال نداشت هر وقت می آمد و بر روی آن زیرانداز می نشست و هرگاه کاکاهایش می خواستند او را از این کار منع کنند و کنار بکشند عبدالمطلب می گفت او را رها کنید زیرا به الله قسم محمد از شعن و مرتبه والای برخوردار است و علاوه بر این دست نوازش بر سر او می تا شاید بدین وسیله پیامبر صلی الله علیه و سلم کمبود پدر و مادر را در زندگی خیش احساس ننموده و وسیله اندوه و غم او را فراهم نسازد اما با تمام مهر و عطوفت جدش نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی او با جدش نیز دیر نپایید و در سن نه سالگی پدر بزرگوارش را از دست داد و این امر باعث ناراحتی و اندوهناکی پیامبر صلی الله علیه و سلم شد به گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام وفات جدش یک دنیا غم و اندوه به دل داشت و بسیار ناراحت و پریشان بود با وجود اینکه وفات عبدالمطلب پیامبر را ناراحت و غمگین کرده بود اما ابو طالب با ابراز مهر و محبت زیادش به پیامبر اجازه نداد تا وفات جدش او را بیازارد چرا که عبدالمطلب در اواخر عمرش سرپرستی او را به ابو طالب سپرده بود هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تحت سرپرستی ابو طالب قرار گرفت او را به خانه اش برد و از پیامبر مانند یک فرزند نگهداری و مراقبت می نمود و حتی نسبت به فرزندانش او را مقدم می داشت و این مهر و عطوفت را حتی در دورانی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد به ایشان ابراز می داشت پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه نوجوان کم سن و سال بود اما کار و تلاش را بسیار دوست می داشت و می خواست با کار و فعالیتش زحمات کاکایش ابو طالب را که مرد فقیر بود جبران نماید هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سن دوازده سالگی رسید ابو طالب قصد تجارت به شام را نمود پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینکه کاکایش از او جدا می شد سخت افسرده و ناراحت شده بود وقتی که ابو طالب پیامبر را در چنین حالت دید دلش به آمد و او را با خود به شام برد در بین راه به قریه به نام بسرا رسیدند که از توابع شام می باشد و این منطقه هنوز تحت سلطه رومیان قرار داشت که در آنجا راهب به نام بحیرا زندگی می کرد. از آن جایی که خصوصیات پیامبر در کتابهای پیشین از جمله تورات و انجیل آمده است لذا بحیره خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و سلم را در انجیل مطالعه نموده بود و هر کاروان به آنجا سر میزد تا شاید خصوصیات پیامبر جدید را که در انجیل وعده داده شده است در آن شخص بیابد به محض اینکه کاروان به آنجا رسید بحیره به آنجا شتافت در حالی که پیش از آن هیچگاه به نزد کاروانیانی که در آنجا اقامت میگزیدند نمی آمد بحیره همه افراد کاروان را از نظر گذراند تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید و گفت این سرور جهانیان است که الله جل جلاله او را برای هدایت و راهنمایی تمام عالمیان فرستاده است کاروانیان وقتی که از بحیره سوال کردند که از کجا میدانی که این پیامبر خواهد شد و هدایت جامعه را به عهده خواهد گرفت او در جواب آنها گفت وقتی که شما قصد ورود به شهر را داشتید همه سنگ ها و درخت ها به سجده افتادند و سنگ ها و درختان برای کسی جز پیامبران سجده نمی کنند بعد از آن همه آنها را به خاطر گرامی داشت پیامبر به دعوت فرا خواند و سپس به ابو طالب گفت او را با خود به شام نبر زیرا ترس آن است که از جانب رومیان و یهودیان به او آسیب برسد ابو طالب نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم را همراه یکی از فرزندانش به مکه فرستاد پیامبر صلی الله علیه و سلم جوان بیست ساله شده بود و از آنجایی که فطرت پاک و سرشت نیک داشت نمی توانست ظلم و ستم دیگران را تحمل نماید لذا در پیمانهایی که به خاطر دفاع از حق و حقوق محرومین و مظلومین برگزار می شد شرکت می نمود که یکی از این پیمانها پیمان حلف الفضول یعنی جوانمردی است ماجرا از این قرار بود که مرد تاجر از قبیله زباید کالای را برای فروش به مکه آورد کالای او را فرد به نام عاص بن وائل سهمی خریداری کرد اما حق و حقوق و مبلغی که در قبال کالایی که از او خریداری کرده بود نپرداخت او برای گرفتن حقوق خودش به قبایل همپیمان یعنی عاص بن وائل رجوع کرد اما کسی به کمک او نشتافت لذا این مرد تاجر به بالای کوه ابو قیس رفت و از دیگران تقاضای کمک نمود وقتی که زبیر پسر عبدالمطلب که کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود تقاضای کمک او را شنید قبایل قریش بنی هاشم بنی عبد المطلب اسد بن عبد العزا زهره بن کلاب و تمیم بن مرر را جمع نمود آنان پیمان را با یکدیگر بستند که از حقوق مظلومین دفاع کنند و به افراد کس و نوا کمک کنند این پیمان در خانه عبدالله بن جدعان بسته شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در آن شرکت داشت و از این پیمان همیشه اظهار رضایت می نمود به گونه ای که حتی بعد از این که به پیامبری مبعوث شدند فرمودند در خانه عبدالله بن جدعان در پیمان شرکت داشتم که دوست ندارم عضویت در آن را با شتران سرخموی فراوان عوض کنم و همکنون در دوران اسلام نیز اگر مرا به سوی چنین پیمان فراخوانند در آن شرکت خواهم کرد لحظات خبری سوی خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و مسلمان رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید به امید اینکه روزهای ماه رمضان را به خوبی و خوشحالی سپری نمایید حال توجه بفرمایید به آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر کاروان ارتش مصر آماج حمله قرار گرفت هلاکت شش مرتد راقی در فلوجه کشته شدن 27 اسکر سوری در نزدیک شهر رقه هفت اسکر نایجیری در منطقه یونساوی کشته شدند و تلفات تازه نسیری ها در ولایت حمات صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفيه مصطفى جميل صدى صليل الصوارم وإن هم خبرها یک کاروان ارتش مصر در منطقه رأس البیر از سوی مجاهدین دولت اسلامی مورد حمله کمین قرار گرفت در نتیجه این حمله معاون مدیری امنیتی ساحه دمیات به نام مصطفی مقبل همراه با چند محافظش کشته شدند. یک حمله کننده استشادی کاروانی بسیج شیعیان را در شهر کربلا آماش قرار داد که در نتیجه سی تن از این ملیشه ها کشته و زخمی شدند. اندازان دولت اسلامی با استفاده از سلاح سینایپر شش مرتد عراقی را در منطقه از رقیه واقع در شمال فلوجه به هلاکت رساندند. مجاهدین دولت اسلامی به یک پایگاه نیروهای عراقی در نزدیک منطقه النصر در غرب مخمور حمله کردند. نیروهای دولت اسلامی بر یک مرکز نظامی نیروهای سوری در منطقه ابو علاش بر جاده رقه و اسریات تسلط یافتند. خبرها میگوید که در درگیری که میان مجاهدین و نیروهای نصیری در این منطقه رخ داد بیش از 27 تن از این نیروها کشته شدند. مجاهدین دولت اسلامی بالای موازی پلیس نایجیریا در شمال شرق این کشور حمله کردند در اثر چندین ساعت درگیری هفت تن از اساکیر مرتد در منطقه یونساوی کشته شدند خبرها از بنگلادش میگوید که مجاهدین دولت اسلامی یک راهب هندو را در منطقه کوراتیبارا در غرب این کشور ترور کردند گزارش های رسیده از شام رساند که مجاهدین دولت اسلامی بر است بازرسی نیروهای نظام سوری در منطقه اسریا در حومه ولایت حومات حمله کردند در اثر درگیری که در این منطقه رخ داد هفت عسکر مرتد کشته یک تانک و یک ماشین چیلکا از بین رفته است این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی صلیل نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفي صدى صليل الصواب طاغوت شناسي طاغوت شناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله أكبر حق حق دولة الصنانين تاقت جهنم لله و یک تاریخ مشهور هم است که تاغوت او را عبادت کرده می شود دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت میگن تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و مطابعت و کسی که دعوا میکنه که با الله تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبا تاغوت دوست داشته باشد یا زبانا یعنی تاغوت تعریف میکرده باشد یا عملا از تاغوت اطاعت میکرده باشد یا از جمله نواقض کلمه از جمله نواقض ایمان است این برنامه را چهارشنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید شنونده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک بار دیگر شما را به برنامه تاغوت شناسی خوش آمدید میگیم در این برنامه شیخ صاحب ابو خالد با خود داریم و خواهیم که بعضی سوالات از ایشان بپرسیم در مورد تاغوت که تاغوت چیست و رؤوس تاغوت چند است به می شکل پیش میریم به خاطر که در جامعه ما تاغوت به اوج خود رسیده تواغیت باید بشناسیم با تواغیت آشنایی پیدا کنیم و از تواغیت اجتناب بورزیم با تواغیت کفر بورزیم خب شیخ صاحب سوال اول از این قرار است چون در برنامه های گذشته هم سوالا از بعضی شیوخ شده و جوابای بسیار خوبی را ارائه کردن برای ما باز هم قاعده فقیه است که میگه که هر قدر یک مسئله تکرار شو اما قدر ذهن نشین میشه سوال اول از این قرار است که تاغوت چیست ایرا اگر بر ما جواب بتین و تایی که شنونده ها تواغیت بشناسن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ناصر المؤمنين الموحدين مذل الكفار والمنافقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت برادرای محترم و مسلمانان گرامی در مورد سوالی که از ما پرسیده شد الله متعال در قرآن کریم می فرماید ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله متعال می فرماید که ما به تحقیق فرستادیم در هر امت یک رسول را یک پیام رساندهنده را فرستادیم ان اعبدوا الله دعوت از نبی و پیامبر به بوده است که شما تنها عبادت الله متعال را انجام بدهید و واجتنبوا الطاغوت و از پرستش و عبادت طاغوت پرهیز کنید علمای عقیده میگن طاغوت در اصل لغت عربی از گرفته شده است به معنای سرکشی و تجاوز از حد و در اصطلاح شرع و شریعت علما میگویند و هو کل ما عبد من دون الله طاغوت چی میگه هر آنچه که عبادت از شود بغیر از الله متعال هر چیزی که عبادت شد بغیر از الله متعال او طاغوت است اگر قبر باشد اگر پیر باشد اگر ولی باشد اگر حاکم باشد اگر عالم باشد هر کسی کی باشد که عبادت از او شد بغیر از الله متعال و متعوت است و هو کل ما عبد من دون الله هر آنچه که عبادت از او شود بغیر از الله متعال و یک شرط علما ماندن و هو راض بذلك و یشترط فی الانسان دباره انسان شرطیست که انسان به او عبادتی که برش می شود راضی باشد مثلا یک نفر است از طرف مخلوق و مردم عبادت از می شود اگر آن انسان به عبادت مردم راضی باشد امی انسان هم تاغوت گفته می شود شیخ صاحب عبادت به این شکل که سجده بکنن برزو و یا قسم دیگه عبادت است در این باره کم برام معلومات عبادت عبادت به سه معانی است یکی از معانی عبادت رکوع و سجده است شخصی که آمد پیش یک انسان یا پیش یک پیر رکوع و سجده کت یا عبادت است و کفر و شرک است و آدم از اسلام خارج میکند دوم عبادت به معنای استغاثه از یک پیر و ولی و قبر کمک خواستن یا از بط یم از جمله معانی عبادت است و یم کفر و شرک است سیوم معنای عبادت تحلیل و تحریم حق حلال کردن و حرام کردن را به یک شخص دادن يوم الزملاء عبارة تس شخصك ميرد ويك نفر محلل ومحرم ميرانت يوم الزملاء عبارة تس يعني حكام يعني حكام امروزي حكام امروزي کسای هستن که امروز یا خود اجازه دادن که ما نعم. محللی هستیم مقننین قانون جور کنندگان هستیم قانون جور میکنیم و حق ازی را داریم که حلال و حرام بکنیم یه جمله عبادت سوی کفر و شرک است و این مردم کمی قوانین از اینا رو تطبیق میکنن برای خود یعنی عبادت از ما میکنن یا عابدین السن او معبود است بله والله متعال ما را در قرآن مجید امر کرده است بی از عبادت تاغوت باید بپرهیزیم و کفر خود در برابر تاغوت باید اعلان بکنیم پیشتر آیت تلاوت کردم الله متعال می فرماید ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما بە تحقیق بووە فرستادیم دەرهار عمەتێک نەبیرە وەزیفێزی نەبی بوو دەست ئەنێ عبود الله کە باید دعوت بدهات بهی که شما تنها الله متعال را عبادت بکنید و عبادت گفتم که سه معنی داره وجتنب الطاغوت و از پرستش و عبادت طاغوت باید بپرهیزد و از جمله یکی از ارکان کلمه توحیدی است شخصی که کلمه توحید خان رکن اول کلمه توحیدی است که باید کفر خدا به طاغوت باید اعلان بکند یک دوم بعد از ایمان به الله متعال بیارد یه جمله ارکان کلمه توحید است شخصی که کفر خود به طاغوت اعلان نکرده باشد و تنها کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله ایره میخوانه به مسلمان شده نمیتواند و از جمله شرایط کلمه توحیدی است الكفر بالطاغوت باید شخص مؤمن کفر و بیزاری خود از طاغوت باید اعلان بکند جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم شنونده های گرامی شنیدید که مقننین حکام که حلال و حرام میکنن و حرام و حلال میکنن و مردم به می دعوت میتن و کسایی که امی قوانین از زیر بالای خود تطبیق میکنن قوانین از حکام بالای خود تطبیق میکنن یعنی اینها عبادت و نمو حکام تواقیت میکنن امروز در رأس حکومت های تواقیت کسایی که قرار دارن با مانند پارلمان و با مانند قضا و و غیره و غیره اینها همهشان کسانی هستند که بر مردم خود معبود ساختن و مردم به عبادت خود دعوت میتن و از عبادت خود راضی هستند و به مثل از پیرا و قبور و بعضی کسا به نام اولیا و چیزا که میگن اینا در حقیقت تمامش تواغیت هستند و مردم به طرف خود دعوت میتن خب شیخ صاحب سوال دوم از این قرار است که رؤوس تاغوت یعنی سران تاغوت به چند است و اینها کی هستند ایره برای ما معرفی بکنن رؤوس الطواغیت علما درباره رؤوس الطواغیت میگویند که رؤوس الطواغیت پنج چیز است طاغوت ها یا طواغیت بسیار اشیایی را گفته می شود بیشتر تعریف جمعی را کردیم هر آنچه که عبادت از او شود بغیر از الله متعال طاغوت است اما علما میگویند رؤوس الطواغیت یعنی کلانهای طاغوت یا طواغیت پنج چیز است اول الشیطان الجملة رؤوس الطواغيت شيطانس شيطان خدش طاغوتس دوم علماء ميقولين الحاكم المغير لأحكام الله او حاکمه در قانون الله متعال تغيير وتبديل ما ورد بما عند شخص قانون جور کننده مقننس مشرع يا نفر ما آید یک قانون جور ما کند إذا اصل در قانون الله متعال تبديل ما ورد وي کفرس وي طاغوتس الجملة رؤوس الطواغیتس الله متعال در قرآن کریم میں فرماید وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم یا درجہ دیگر الله متعال ما فرمایا ان الحکم الا لله جور کردن قانون تنها حق الله متعال است کسی دیگر حق ندارد که از خود تشریع و تقنین بکند ای حق در دین الله متعال تنها به الله و رسولش داده شده است و کسی حق ندارد سوم از جمله رؤوس الطواغیت علما میگوین الحاکم بغیر ما انزل الله محاکمه که بغیر قانون الله متعال فیصله بکن یکی شخصی است که در قانون الله متعال تغییر و تبدیلی می آورد و از جمله رؤوس الطواغیت بود اما سوم شخصی که قانون الله متعال قبول دارد که قانون الله متعال حق است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است اما چی میکند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقرآن مجيد يعني كتاب الله را در تاقچه ايباند و بديمقراسي وبنظام هاي و الله مطال ميكوند يوم از جمله رؤوس الطواغیت است باکی ندارد كي نفر قرآن كريم و رسول الله صلى الله عليه و سلم را حق ميداند یا ميداند شخصي که وبيع و بك قانون و رسول الله صلى الله عليه و سلم قانون الله متعال برحق است اما ما فیصله به ميكونم میکنم فیصله نظام های غیر الله متعال ای ادم کافر میشه و یا به اه، رشته فیدای اقوام اه هر چیزی که باشد یا شخصی مثلا قانون الله تعالی را میگذارد و میره فیصله های خود پیش شخصی میبرد که او ملکی است مثلا نو به قانون الله تعالی فیصله نمی کند از خود رواج و عادت های دارند که به او فیصله می کنند یا از جمله رؤوس الطواغیت سمیروی سفیر که است ملکی که است هر کسی که است یا ولسوالی که است یا جمله رؤوس الطواغیت است الله متعال در قرآن کریم می فرماید ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون کسی که بقانون الله متعال به او قانونی که الله متعال فرستاده است فیصله نکند این مردم از جمله کفار هستند الله متعال حکم کفر از یار صادر کرده است پیشتر گفتیم بعضی کسایی که شبهات رمان دستن مثلا میگویند که او حاکم کافر می شود که او به عقیده باشه که فیصله کردن با قانون غیر الله متعال جایز و حلال سو کافر میشه اما حاکمی که به این قائل نباشه که فیصله کردن با قانون غیر الله متعال حلال نیست اما ما مجبورا میکنیم یا کافر نمیشن نه الله متعال حکم به طور عموم صادر کرده است و من لم يحكم بما انزل الله هر کسی که با قانون الله متعال فیصله نکند فاولئک هم الكافرون الله متعال میگه که یا کافر هستن چهارم از جمله رؤوس الطواغیت کسی است وكسي كي ادعاء علم غيب ميكونا بغير از الله متعال مي ما علم غيب ما يفهم ما ما يفهم فاميلي كي تقوى اخباط قيامة ما دي از علم غيب خبر ما دي هاد إنا فرق ادعاء علم غيب ميكونا از جملة رؤوس الطواغيتس علم غيب در دين الله متعال بغير از الله متعال هیچ کسی دیگری نمیفهمد نه رسول الله میفهمد صلی الله علیه و سلم هیچ کسی نمیفهمد نه ولی میفهمد بغیر از الله متعال دیگه کسی علم غیب را نمیداند الله متعال در قرآن کریم میفرماید قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم نمي فهمت نمي دانت من في السماوات وكسائك دراس من هاستن يعني ملائكة السن والأرض ويدر زمين السن إنسان ها جنيات هر كسي كي استن الغيبة غيبة نمي دانت إلا الله بجزا الله تعالى غيبة دين الله متعال بغير الله كسي ديگاري نمي فرمد درجة ديگاري الله متعال مي قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أقول لكم إني أعلم الغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مشركين وكفار بقو كما نميهم كامرأي ما خزانها وكنزهاي زمينس وهمچنان من نميهم كما علم غيب ميفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دريات علم غيب راس خد نفكر دس در دین الله متعال غیب را بغیر از الله متعال کسی دیگری نمیفهمند و پنجم از جمله رؤوس الطواغیت علماء و شخص را ذکر کرده است الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك و شخصی که عبادت پیش بغیر از الله متعال مثلا یک پیر است در یک جای ششته است و مردم میان به او سجده و رکوع میکنند یا از او استغاثه مدد میخواهند یا او را محلل مقنن میدانند و شخصی که او پیری که به عبادت مردم راضی باشد يوم جملة رؤوس الطواغيتس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب جزاك الله خیر شیخ صاحب محترم از که در استدیوی ما آمدین و وقت گرانبهایتان را به ما دادین امید است که در برنامه های آینده باز هم ما را همراهی کنین و به شنونده ها معلومات های جالب را ارائه بکنین و مردم با تواقیت آشنایی پیدا کنن و تواقیت بشناسن و به تواقیت کفر بورزن خب شنونده های گرامی ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله بینیاز مسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکات الأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته